न ॾिठो अल अल अलाह त अलाह या अलआिज़ समा अल अलाह ताला ॼाणे थो जेकी आसमान में आहे ऐं जेकी ज़मीन में आहे तंहिंखे सभिनी खे ॼाणे शइ खे ॼाणे थो छा तो न ॾिठो आहे नबी पाक सलाह ऐं ॿियनि माण्हुनि खे जेके मोमिन खे चयो थोमाह जेके माण्हू नजवा कंदा आहिनि त टे ॼणा जेके माण्हू हूंदा त चोथों हुननि सां अलाह आहे चोथों अलाह मौजूदु आहे मतिलबु त हुननि साण आहे या हुननि जे ख़िलाफ़ु आहे पर हुते बीठो आहे ऐं न मां कुन तुम महाकुम ऐं न मां कुन तुम जिते बि आयो अलाह ताला तव्हां सां गॾु आहे गॾु जी माना काफ़र सां बि गॾु आहे मोमिन सां बि गॾु आहे पर मोमिन सां हुनजे मदद जे लाइ आहे काफ़र जी ॻाल्हि जेका लिखिजे पई सॼी त हुनजे ख़िलाफ़ु उहा ॻाल्हि आहे ॿई ॻाल्हियूं आहिनि त हुन सां आहे त जिते टे आहिनि यकून मिन सलासतिन सलानि चोथो अलाह आहे पोइ माना जॾहिं सम्झो था भई अलाह ॾिसे पियो अलाह ॿुधे पियो पाण खे पाण वटि नंढे हूंदे असां पढ़ंदासीं किताबड़े में असांखे लिखी ॾिनऊं ॿिए दर्जे लाइ टे दर्जे में हूंदो हुओ त सभुकिड़ो त पंहिंजो हिकिड़ो उस्तादु हो या केरु हो हुन चयो पंहिंजे हुनखे त तव्हां पंहिंजा मुशागत हुनखे कंदुसि जेको हीउ कुकुड़ खणी वञे या छा गिदरो वढी अचे या छा करे वरी वञे अहिड़ी जॻह ते जिते हुनखे केर बि न ॾिसे पोइ वरी असां पढ़ियोसीं पर असीं वरा ॾिसूं कहिड़ी जाइ आहे जिते केर बि कोन्हे पोइ वरी सभु जेके शागिर्द पंद्रहं वीह जेके हुआ हुन जा माण्हू हुआ त से सभई ॿिया सभई वॾे आया कुटे आया वञी किथे लिखी छिपी हुन में कोठी में की झंगल में की सम्झे कंहिं हंधि में जिते हुनखे कंहिं माण्हू कोन थो ॾिठो कंहिं ॿिए शइ कोन ॾिठो पर पोइ हिकिड़ो माण्हू वरी मोटाए खणी आयो पोइ उहो अकलमंद वधीक पोइ वरी चई छा भला तो चओ मोटाए खणी आयां ॿिया सभु वॾे आया या कोई आया सफ़ा करे आया छा ॻाल्हि थी त उन वरी चयो त आउं जिते वियुसि त अलाह पाक त मूंखे ॾिठो पिए पोइ त तव्हां त फरमायो त अहिड़े हंधि वञिजो जिते केरु बि तव्हांखे न ॾिसे त मूंखे केरु त ॾिसण वारो त आहो अलाह ताला हो सो हाणे आऊं खणी आयो आहियां मोटाए त जिते त वञा थो उते अलाह ताला आहे ऐं हिन मां तुम तव्हां हुते सां गॾु आहियां और अलाह माखुम अलाह तव्हां सां गॾु आहे तंहिं करे हिते फरमाईं त टे जिते आहिनि सिस था कनि उते चोथो अलाह आहे हुनजी चुसप ॿुधे पियो वञा चओ न हाणे हुते सूरत काफ़ में फरमाईं त जेके टे हुआ उन्हनि सां गॾु चोथो कुतो हुओ चलासत राम कलभोम यकुल उन सादिस शादिसु होम कलभोम जिते पंज हुआ त हुते चङो जेको कुतो हो हुनजो हाणे उहो कुतो हो हुते हुननि सां गॾु हुननि जो वफ़ादार कुतो जेको हुन सां माण्हुनि सां गॾु थिए हिते अलाह ताला फरमाए थो हुते आऊं आहियां तुंहिंजो जिते टे हंधि उते आऊं आहियां पर मोमिननि सां मोमिननि सां अलाह आहे हुननि जे मदद जे लाइ इन करे मोमिन खे हमेशह रखणु खपे ज़हन में त मूं सां अलाह ताला गॾु आहे ऐं पंहिंजो इहो हज़रत अब्दुल सहल अब्दुला बिन सहल तस्तरी जेको आहे उन चयो मूंखे मामे मुंहिंजे सेखारियो त हीअं चयो त पंहिंजो अलाह मूं सां आहे अल अलाह मई हाज़िरुनि लाइ अलाह ताला मूं ॾिसे थो ऐं अलाह ताला मुंहिंजी मदद करसि अच्छा जे टे लफ़्ज़ मूंखे ॿुधाईं चई त इहे तूं वेठो चओ ऐं पंहिंजो सत दफ़ा चओ पोइ वरी चई हाणे यारहं दफ़ा चओ चई हाणे बसि इहे सॼो वक़्तु वेठो चओ पोइ वरी ॿियो लफ़्ज़ वधीक ॿुधाईंसि अच्छा पर पोइ चई हाणे सॼी उमिरि जी कयासीं इहे लफ़्ज़ वेठो चवंदो कर त अलाह ताला मूं सां गॾु आहे ऐं अलाह ताला मूंखे ॾिसे पियो ऐं अलाह ताला मूंखे जेको आहे पनाह में पंज रखे थो अलाह छा ॿियो टियों लफ़्ज़ आहे अहिड़े नमूने सां हाणे हिते जे अलाह ताला जिते टे आहिनि त उते चोथों अलाह आहे मां यकून मिन नजवा मां यकून मां कोन्हे को टे कना कोन्हनि खे टे जेके पाण में सुस्प कंदा हुजनि पर चोथों अलाह ताला आहे आहे आहे ई ॿुधाए सम्झो त न इन करे सलाह इलाह हूअ राबियो हुउमि सवाइ हिन हिनजी जो चोथों उहो आहे अलाह आहे अलाह खमसतिन इलाह हूअ शा ऐं पंज कोन आहिनि पर छहूं अलाह आहे हुन सां गॾु अला अदिना मिन न की खां को घटि यानी नंबर जेके टे फरमाइ त ॿ या हिकु हाणे हिक सां त नज़वा कोन थी सघे पर अदिना थींदो वरी ॿ थींदो ॿ ॼणा पाण में सुस पुस था कनि त टियों अलाह आहे पर पोइ टियों अलाह कोन चयईं इन करे जो इहो लफ़्ज़ जेको आहे टियों अलाह जो चवणु वरी हुन पासे पंहिंजा वेठा आहिनि पंहिंजा ईसाई पंहिंजा उहे वीचारा चवंदा अलाह टे आहिनि यका सम्झो हिकिड़ो अलाह पंहिंजो पीउ जेको जेको आहे यानी फादर जेको अलाह हेवन ख़ल खल करण वारो ऐं अलाह जेको पुटु कयईं पंहिंजो इज़त ईसा अलाम खे ऐं अलाह जेको इस्लाम हुन वटि आयो टे आहिनि पाण इन करे इहो हिते पोइ अलाह ताला इहा पंहिंजो करे वियो त अदना अदना हुन खां घटि दर्जो घटि माना ॿ हुजनि भले पोइ माना टियों हुजे पोइ इहो लफ़्ज़ पूरो कोन्ह चयईं पोइ सम्झी वञो ॻाल्हि खे त छो कोन्ह चयईं अदा में ज़ालिक वॾा अक्सर इलाह अक्सर माना जेकॾहिं चए त भई छहनि सतनि खां अठनि अठनि खां पर हाणे मतिलबु त वधीक कोन्ह चईं पर जिते बि कचहरी भले भरी पई हुजे हज़ार हुजनि पर माण्हू त हुते अलाह आहे उन्हनि सां गॾु आहे हिकिड़ो पर जिते हज़ारनि जे त हुते अलाह हिकिड़ो आहे पोइ अहिड़ी ॻाल्हि माण्हुनि खे महसूसु थींदो आहे माना अलाह हिकिड़ो आहे माण्हू हज़ारे वेठा आहिनि पर कबो चईंदा आहिनि अलाह हिकिड़ो आहे पर सभिनी सां हर हिक सां शमिलु आहे इन करे अलाह जेको आहे सो ईअं कोन्हे त एतिरा अलाह आहिनि पर हिकिड़ो ई अलाह आहे सभिनी सां शामिलु आहे ऐं हर हिक सां शामिलु आहे वॾा अक्सर इलाह मां ऐं इन कानू जीअं बि हुजे जिते बि हुजे जेको बि कंदा हुजो जिते बि हुजनि न मां अमिलू पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदो जेको अमल तव्हां कयो पर ॿ टे पंज सत जेके हज़ार जेके माण्हू हुआ तव्हां छा पेक कयो किथे वेठा छो विया हुओ हिते कहिड़ी मक़सद सां विया हुओ कहिड़े सां गॾु थिया हुओ इहो सभु तव्हांखे इहो अमल क़यामत ॿुधाईंदो सुम सुमयू न बि मां अमिलू क़यामत जे ॾींहुं तव्हांखे कनि ॿुधाईंदो तव्हां कहिड़ो अमल ते कयो ऐं छो ते कयो इन अलाह बि कुल शइ आलीम बेशक अलाह ताला जेको आहे सो हर शइ ते हर शइ जो इल्मु रखे थो हिन खां पोइ फरमाई पंहिंजो अठीं आयत जेका अचे थी अलम नुहू अन नजवा तज़ीन याऊदून उनखे तव्हां कोन ॾिठो मां उन पाक सलाहु जिन खे नजवा खां मना कई वई हा नजवा खां मना जेका सूरत निसाह में अचे थी उन में बि सूरत तौबा में अचे थी हिन खां अॻु में जेके मकी सूरतूं आहिनि बनी साहिल ऐं सूरत तोहा ऐं सूरत अंबिया हिन में जे उन्हनि नजवा जो ज़िक्र आहे जेके काफ़र क़ौमूं कंदियूं पैगम्बरनि जे ख़िलाफ़ु त मतिलबु त अहिड़े नमूने सां हुनखे नजवा खां मना कई वई सुसुस खां मना कई हुई स्परिंग खां मना कई वई पर पोइ जारी रखियो अरमती नुन न पोरी मोटनि था उनखां जंहिं ॻाल्हि खां उनखे झलियो वियो वरी उहा कनि था वेत न आज न वल उदवान ऐं सस पुस कनि था छा जी इस्म जी गुनाहगाह जी गुनाह जी इहे रसूल पाक सलाह जे ज़माने में मतिलबु जेके मुशिक हुआ जेके यहूदी हुआ पंहिंजो नसारा उते एतिरा कोन हुआ हुन वक़्तु हर मदीने में भई यहूदी हुआ पोइ उहे सस पुस कंदा हुआ सां रसूल सलाहु जे ख़िलाफ़ु पोइ उन जूं ॻाल्हियूं तफ़सीलनि में आहिनि फलाणे हीअं चयो फलाणे हीअं कयो फलाणे हीअ ॻाल्हि कई पोइ उनजी पोइ उनखे ख़बर पइजी वेंदी भई त अलाह ताला हिनखे ॿुधाए थो वठे पोइ थोरो डपु बि रहंदो हो न पर पोइ चवंदा बि आहियो हिकु लफ़्ज़ु अचे थो जेको हिन में त यतनाजो न बिल इस्म वल उदवान पोइ मस्शित रसूल ऐं अलाह ताला जी ना अलाह ताला जे नबीअ जी मस्जित नबी पाक पाकम जी मैसियत करणु माना हुनजे नाफ़रमानी करणु हुनजे ॻाल्हि जे उबतड़ करणु जेको हुन चयो आहे हुनजे उबतड़ करणु भई वैज़ा जाऊ क क बि मालम हई कैया कबी इला ऐं वरी सलाम अहिड़े नमूने सां कंदा जंहिंजो हुकुम अलाह ताला न कयो आहे ग्रीटिंग अहिड़े नमूने सां पेश था कनि हिन जो जेको अलाह ताला हुकुम न कयो आहे त ईअं न कयो वरी उहे कनि था या जीअं चयो न वियो आहे तीअं चवनि था त पोइ इहो अलाह ताला जो तरीक़ो न आहे यकूलू उहो लओ ला यूज़न अलाह बेमा नकूल त हू वरी दिलि में पंहिंजे चवनि था त असां त अहिड़ो लफ़्ज़ु ख़राबु चई छॾियो रसूल पाक सलाह जे ख़िलाफ़ु पर असां त कंहिं को नुक़सानु कोन्ह पहुतो असां कंहिं को अज़ाबु कोन्ह पहुतो इहो छा उहो पंहिंजे दिलि में चवनि था असां जेको चयो आहे बेमा नकूल हसबु हुम जानात्रा फरमाए थो उन्हनि जो हुनजी जॻह जान आहे हुननि जे लाइ अलॻि जहनु ई काफ़ी आहे खोड़ आहे हुननि जे लाइ ऐं उते हुनखे वञिणो आहे इहो असल हा फ़ब असल मसीर हुते हू उछलिया वेंदा हुआ हू पंहिंजो सड़ंदा हुनमें जानम में ऐं पोइ उते हुनजो बेअसल पुछलो ई